Okej. Okay. Data 11, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ja ku jemi edhe sot. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Lori, mirëmëngjes ju të dashur miq. Ngado që ndodheni Kudo që jeni Kudo që të jeni Përshëndetje Shkojmë çikë te gazetat sot Gazetat dihet që do të flasim për uh, takimin Ha, ha mërti Ja i gjete Bravo Për takimin Nëse ishte kështu, konferenca e shtypit domethënë. Ëh. Mhm. Ajo gjëja. Tam. Digidin, digidom, po shpërthyen rrjetet dje. Mm. Unë isha në punë, isha shumë i zënë gjatë ditës dhe nuk mund që të Ndiqja as televizor, as shumë Facebook, as Ëh kur dola në orën 3, unë kisha mhm. shijuar një ditë të mrekullueshme, se ishte jo vetëm produktive me punën, po e, po edhe koha po mirë, ku di unë po. se çfarë, gjithë mhm. këto. Edhe m'u duk vetja krejt budalle, kupton se çka ka ndodh, çka ka ndodh. Kështu që u desh pastaj që të merrja vesh dalëngadalë. Po. Se çfarë kishte ndodhur? Rama që kishte folur me gojë atje. Mhm. Mm ia kishte thënë tek tek tek tek tek. Po çka kishte thënë, i kishte numëruar të gjitha, po bravo. Dhe ky që qeshte, domethënë qeshte. Ky qeshte nga sikleti, ky tjetri. Po. Vuçiçi. Po ç'të bënte? Po qeshte sikleti Vuçiçi. Edhe po. Po. Edhe e bukur është E bukura është, ë uh, që më bëri më shumë përshtypje. Mm. Që para para një muaji njerëzit thoshin, "Mos shko në Beograd." Mos shko në Beograd shumë nga këta që dje. Është kritika në lidhje me po, këtë. Po, këta po. dje i bënin kështu, i bënin love memes, e kupton? Po, filluan të prodhojnë kështu. Nëse, po që, "Hë ma, shko apo mos shko?" Se unë isha që të shkonte. Vendose pra. Po pra. Po pra. Akoma s'e ke menduar. Okej. Okay. Atëherë ta nisim? E nisim. E nisim programin zyrtarisht miq të dashur, me klubin e mëngjesit.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 Në vitin një mijë e tetëqind e pesëdhjetë e një, teleskopi i parë patentohet nga shkencëtari Elvan Clark. Në vitin një mijë e tetëqind e tetëdhjetë e nëntë, Uashingtoni u pranua shteti i dyzet e dytë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin një mijë e nëntëqind e tetëmbëdhjetë, Polonia fiton pavarësinë. Në vitin një mijë e nëntëqind e njëzet e gjashtë, U themelua US Route 66, rruga fillon nga Chicago, Illinois, vazhdon në Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona dhe Kaliforni dhe përfundon në Los Angeles. Rruga është i gjatë 3940 kilometra. Në vitin 1966, NASA lëshoi anijen kozmike Gemini 12. Në vitin 1962, Demi Moore, aktore amerikane, lindi në Roswell, New Mexico. Në vitin 1975, shteti jugor i Afrikës, Angola, shpall pavarësinë nga ish-fuqia koloniale e saj Portugalia, duke nxitur kështu luftën civile. Në vitin 2000, të paktën 150 skiatorë, shumica e cilëve fëmijë, vdesin në zjarrin e fuqishëm që shpërtheu në sistemin e teleferikëve në Alpet austriake. Në vitin 2004, Yasser Arafat u vërtetua i vdekur nga organizata çlirimtare palestineze nga burime të panjohura. Muhammad Abbas u zgjodh kryetari i kësaj organizate pak minuta më vonë. This is Club FM 100.4. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq, ju përshëndesim. Është tani 7:09 minuta, po shkon 7:10 jeni me Blendin, Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin si çdo mëngjes këtu. Klab FM në 100.4 dhe në ekranin Klab TV-së ne ju urojmë një ditë të mrekullueshme pra, Pak e vranët sot në mëngjes nëse e vutë re Po ndoshta është në shështë kërë dhe akoma Nuk ka shi Ja, sipas Oltës Sipas Oltës Po, oh, shumë mirë Më shu, më shu, rëmi, rëmi um, Dico, kemi disa gjëra për të folur sot Sigurisht kjo ka qenë një nga temat që ka pushtuar të gjithë uh, po themi popullin e Facebookut dhe jashtë saj edhe televizionet deri në orët e vona të darkës apo natës do të thënë se mhm. darka është vakti po uh, edhe në orët e para të mëngjesit mëngjesi mund ta themi se nuk ka ndarje do të vazhdojë edhe gjatë edhe përgjatë ditës do të vazhdojë edhe sot po sot sot uh, kryeministri shkon në Preshevë mm -hmm. që është uh, pjesë e Serbisë jugore e banuar nga shqiptarë apo troje shqiptare që qëllojnë të jenë teknikisht tani në Serbinë Jugore. Ndoshta duhet ta themi kështu më mirë. Po tek shqiptarët e Preshevës. Mhm. Mm që është shqiptare. Mhm. Mm komplet. Domethënë, fund e krye, por aty ka pasur sepse tani ata janë të irrituar nga këto deklaratat e Ramës që më duket mua sikur Rama nuk ka thënë asgjë Të jashtëzakonshme. Jo për t'i hequr meritë zotit Rama, kryeministrit që i tha ato. Të ketë të ketë, siç thamë më parë, por, por që ai po thotë ca gjëra që janë evidente, Kosova është e pavarur për këtë e di dhe. Po thotë gjërat e vërteta. Po. Nuk është se po shpik ndonjë gjë apo thaj. Si tha, sikur tha ku ti mund tash, sikur thoshte njeriu vjen nga pëllumbi, apo po se është lejleku. Ose ose ose balena është peshk. Ose. Ja. Po, Çu, pastaj edhe vetë Rama e tha kështu që çështje perceptimi është, s'ke ç'i bën. Po. Do s'do ti fakt është ti ti vazhdon mbaj. Varet se si e shikon, po. po. Varet se si shikon. Po jo, po, ata ndihen të provokuar tani. Provokacie, siç thanë, ë? A mos e thonë? provokancë. Dhe mund ta quajmë edhe ashtu. Mund ta quajmë provokancë. Po dhe dhe ka pasur një frikë se mos në Preshevë ka ndonjë ndonjë zhvillim, kështu të pakëndshëm mm. domethënë. Po që s'besoj. Nuk besoj. Ju si e përjetuat mm. dje vetë? Unë e përjetoj emocion për vetë. E kam batalli. Se ti s'emocionohesh ti. Jo, ose po, duhet të ndodhi diçka shumë e madhe që ai të emocionohet. Edhe me sa duket djeja ka dalë mbarë. Ai vetëm ca gjëra emocionon. E përjetova me respekt. Okej, okay, shumë mirë. Të them drejt. Me respekt për veten. Edhe për për veten, për kryeministrin, po. Po ti si e përjetove Ieri? Me respekt, me facoleta pranë. E ke batall? Qave? Ja, ja. Por që ishte diçka emocionuese vërtet. Po. Tani ka dhe nga ata që thonë thonë të kundërtën që Rama ka shkuar dje atje, ka prishur punë. I ka prishur punë Kosovës. Pse? Sepse Thotë gjëra që s'ka nevojë t'i thotë se i dinë të gjithë dhe se Kosova po mundohet që të zhvillojë marrëdhëniet e veta me Serbinë, nuk ka nevojë që Shqipëria të bëjë vëllain e madh apo që Rama të fitojë pikë politike në Tiranë duke bërë si i fortë në Beograd, ndërkohë që oh. Kosova ka zërin e vet, kryeministrin e vet etj etj dhe po ndërton uh, marrëdhënie bilaterale me Serbinë pavarësisht Shqipërisë. Oh. Po. Jo të këndshme, thamë. Jo të këndshme. Dhe thonë mos na prish punën vlla, thonë ata se siç tha edhe zoti Zogaj dje në Opinion në shpinën e të varurit nuk përmendet litari. Mm. Ai nuk përmendi litarin, ai tha Kosova është e pavarur, unë po. s'dëgjova asnjë gjë për litar, me thënë të drejtën. Ai tha atë që njihet nga disa vende të botës të paktën. 108. 108. Mm, normal. Cento Otto. Kështu që po, kur thua diçka të keqe, eh? po, kur thua jo, diçka të vërtetë, disa do hidhrohen, normal, nuk do gëzohen të gjithë. Po tash, përpara të vërtetave të gjithë kanë pak të mësuar. Do të marrësh vesh nga gjeostrategjizma para se të bësh komente në radio Jeri. Jo, un thjesht po, po flas për të vërtetën. Jo, jo, të vërtetën mund ta thuash ti, po ta thuash me lezet ishte çfarë. Do të bësh kujdes Jeri se. Mund të godash. Si dihet, po. Ja, është varur njeri në këtë shpi S'dimë neve S'dimë gjë për shumë Mua më pëlqeu për vete Mua më më ngjalli Siç thotë Aldini Respekt E pashë shumë vonë Nga ora 8 e pashë Imagjinoje Ajo kishte plasur që në Që në drekë Që në drekë mm -hmm. Në orën 8 e pashë Edhe M'u duk mirë M'u duk mirë Vetëm Vetëm Një gjë kam unë Me thënë drejtën Se nuk dua ta bëj si kontrapedal kot Po Po ky ky reagimi, ai bravo i qoftë, shkoi, tha çfarë kishte për të thënë, tha ca gjëra evidente, nuk shpiku as rrotën as kaishin, thjesht tha ato që Kosova, Kosova është e pavarur, kjo dihet me kaq vjet tani, sa sa vjet pavarësi ka që feston Kosova. 108 vende e njohin dhe dhe vetëm një gjë, kjo ua futëm serbëve Ua zhytëm serbëve. Po, kjo është. Ëm, ky reagimi i Facebookut flas tash. Mm. Nga një herë edhe nga njerëz që janë këtu, janë në administratë, janë janë pranë qeverisë, e kupton? Me me këtë gëzimin turk, pothuajse. Po se këtu bëhet lëmsh çdo gjë, se flasim Ballkan tani. Po, po nuk është puna që ua futëm serbëve, se s'kemi ça t'u fusim serbëve, ne nuk do bëjmë dashuri apo ndonjë gjë tjetër me serbët. Aty i ke, i ke fqinj gjithmonë. Mm -hmm. Nuk është ideja hajt t'ua fusim serbëve, hajt t'ua në shpinën e mm. tyre se neve kështu ta bëjmë. Jo, s'është, unë nuk mendoj se ky është mënyra, ose kjo është mënyra për të ndërtuar marrëdhënie dhe nuk mendoj që ky ishte qëllimi i kryeministrit. T'ua absolutisht fuste serbëve. Absolutisht. Ja, von. Se kjo është një lloj reagimi, mua më duket pak budalla, kështu po shprehem. Që është edhe një çik injorancë, nuk është fare puna aty. Hajde t'ua, t'ua fusim serbëve, po. Edhe dalim dalim neve garipa ashtu se nuk nuk ndërtohet fqinjësia. Duket sikur mendohet vetëm hajt ja, se ja. duhet ta bëjmë. Jo. Ja. Bëri mirë që i tha ca gjëra, po s'është puna që ua futëm. Nuk ua futëm mm. asgjë. Thjesht folëm të vërtetën. Se pastaj duket sikur ne i bëmë atyre një padrejtësi. Po. Shkuam atje dhe ashtu atëhera i bie që ata të jenë korrekt që na provokuan, mm -hmm. se sipas asaj që. Po. Po. Sa. Që ose ti ma fut në shpinë, e kupton? Ose ti me kjo është gjuha, zhargoni që përdoret. Ua zhytëm ne atyre. Ah, ta majnë dhe shi. Ose këto mimet që janë në Facebook, që përdorin dhe fjalë goxha më të... Më të vështira për të thënë. Më dinjitoze për të shprehur. Jo çuna, nuk është puna aty. S'është puna aty. Ne thjesht thamë të vërtetën, kaq. Kthehemi mbas pak. Ora është 7.22 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Klab FM 100.4 dhe në ekranin e Klab TV, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Mirë se keni ardhur miq të dashur dhe tani Jeri do të na tregojë një histori nga libri i rekordeve Guinness. Yes. Ai është kjo është i ri. Ishte çuditshme fare. Ehm ti ehm se ke idenë. Dhe sa janë. Dije pak. Bëhet fjalë për një francez që ka emrin Gerald Rual, i cili kishte vënë bast me fëmijët e tij, sepse ky merrej me sport, me ngritjen e peshave të rënda, po. mhm. por kishte vënë bast Stoli i shtangës. Dhe e, e ka arritur që e, ajo peshon 25 kg. Të bëj shaka i. S'ka problem. Shikoj, ajo ajo peshon 25 kg mbi ujë, ëh, por nën Mbi- ujë, ëh, nën po, ujë pra, gjërat në janë ujë shumë më bëhet lehta. më Po bëhet edhe më e vështirë sepse të duhet që ë, edhe të menaxhosh frymëmarrjen. Patjetër, Kuptohet. jam jam i qartë që nën ujë mund të jetë teknikisht më e vështirë, por që pesha nën Por ujë bie. normal. Ai ka arritur që ta ngrejë tridhjetë e gjashtë herë për nëntëdhjetë sekonda dhe ky është rekordi që ai ka vendosur. Ka bërë tridhjetë e gjashtë shtanga. Tridhjetë e gjashtë shtanga për nëntëdhjetë. Një minutë e gjysmë. Nëntëdhjetë sekonda. Sa ka dalë? Sa thellë ka qenë? Interesante. Uh, nuk e di eksaktësisht sa thellë, por ka qenë dihet që ka qenë nën ujë dhe për këtë po, është regjistruar edhe në librin e rekordeve Guinness dhe ka fituar edhe bastin me fëmijët e vet. Bravo i qoftë. Si quhej ky djali? Gerald Riual. Gerald Riual e miq të dashur është i servitur ky. Ka vënë stolin në fund të detit dhe ka bërë shtangë. Vazhdo frymën. 36 herë ka ngritur shtangën për 90 sekonda. Për 90 sekonda. 1 minutë e gjysmë. Ai s'ka pas mundësi të mendojë. Kuptohet. Po 36 herë janë shumë për 25 kg është ajo mbi ujë, i shohën shtangat të vogla janë ato. Mos e shihni kështu ju. Se se duket. Po pra. Kështu e madhe është ajo. Po. Jo, ideja është e bukur, ideja është e lezetshme. Është puna që ka qenë kreativ se si i ka vajtur mendja njeriut më përpara ta bëjë. Është vërtet. Po nëse është 25 25 kg mbi ujë, ajo unë nuk e di tani se se sa shkon. Se them dot në kështu termat e fizikës se sa do të shkonte ajo nën ujë, po sigurisht që bie. Megjithatë nuk ju thashë diçka që ai është një notues profesionist. Ah, ah pra, jemi do të thoja këtë që ose ose të ishte një maskara i vërtetë. Ashtu. Domethënë kishte eksperiencë uh, me detin pak, të nuk ishte ja, fobia dhe dinte ta mbante mirë frymëmarrjen. Bravo për uh, bravo për idenë. Ej, uh, pas pak ju tregoj një tjetër. E mbani mend eksperimentin uh, social me vajzën duke ecur në rrugët e New Yorkut për të mm. parë se çfarë ndodh? Mm -hmm. Po. Është bërë dhe një tjetër. E kam për juve mbas pak këtu. Ëm um, një vajzë bën sikur është e dehur. Oh. Bën sikur ka një birrë të mbështjellë me letër. Në, në Amerikë nuk mund të pish birrë ose gjëra të tjera të alkoolit me etiketë. Domethënë se mm -hmm. kur je në rrugë dhe nëse ekspozon një shishe që qartazi është etiketuar alkool, çfarëdo lloj gjëje qoftë kjo, mm -hmm. nuk mund ta shikojnë të tjerët, nuk mund ta shikojnë fëmijët, shembull që ti, kështu që detyrimi është që ta mbash në një qese letre. për të mbuluar, po. Mm. Dhe kjo, dhe dhe dhe shumë pijanecë rrugësh ecin me qese letre. Me shishe me qese letre. Po. Kjo është një gocë kur ta shikoni. E kuruar, mm -hmm. shumë e bukur, simpatike, mm -hmm. me takat shumë me takat 7 cm, po. Dhe ka edhe kjo një kanaçe birre të mbështjellë me letër. Dhe vjen vërdallë sikur është shumë e dehur. Puna është për të parë se si reagojnë meshkujt, si njerëzit i vijnë në ndihmë. Meshkujt kur gjejnë një vajzë, një po themi pre e lehtë, mm -hmm. një pre e lehtë, çfarë do të bënin ata? Ajo po kërkon, si ajo po kërkon stacionin e autobusit. Ata i ofrojnë çfarë do i tregonin ata. Uh, Le të shikojmë pak më vonë. Okay. Rebecca Ferguson do të vijë tani miq të dashur. I hope është titulli i kësaj kënge 7 e 26 minuta është ora. Jeni me Blendin, Jerin, Altinin dhe Oltën. Gjithashtu dhe Lorin në radion Club FM në 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Mirë se keni ardhur. Klubi i mëngjesit. Unë dua që të bëjmë një temë të vogël diskutimi për ditën e sotme dhe kjo është diçka që lind natyrshëm kur ti jeton në një qytet i cili tani vuan për parkim, ka ajrin më të keq në Shqipëri pa diskutim. Ndoshta Elbasani ka probleme gjithashtu dëgjojmë herë pas here Elbasani që përmendet për ndotje për shkak të metalurgjikut e mm -hmm. ca furrave atje, por por jemi kokë më kokë. Por Tirana, Tirana, ë uh, smog, Sa duash, dil në Dajt dhe tmerrohu po duash me qytetin në të cilin nën nën të cilin smog jetojmë. Edhe pyetja vjen natyrshëm, sikur t'i kishit mundësitë, sepse dua ta bëj këtë dallim të vogël. Sikur t'i kishit mm. mundësitë ekonomike që t'jua lejonin, a do të jetonit Në periferi, a do të jetonit në fshat? Unë do shkoj në fshat sot, në në një fermë, në një fermë uh, bioorganike andej nga Marikaj. Keni dëgjuar mm, për atë? Po, po, po, po, po. Kemi dëgjuar. Ëh, do shkoj me me me makinë. Me me makinë, sigurisht, po me nxënësit e Watit. E World oh, Academy. Dhe do shikojmë çfarë bëhet atje te ferma. Do ju tregoj nesër. Do të jetë do të jetë shumë bukur. Por që e kemi diskutuar një herë këtë. Mm. Më mirë në fshat apo në qytet? Se me thënë drejtën, neve jemi nga kam qenë unë te fshati i gjyshit, po ne e kemi larg fshatin. Mm. Ta kisha fshatin e gjyshit po te afër unë nga ku di unë tash. Këtej nga Ndroqi. Po si e ka, si e ka, Olta i ka afër fshatin e. Po, sa. Po. Para arave. Sikur të kisha një oborr, një kopsht me ca pemë frutore, me ca gjëra të tjera. Kush e di se me çfarë do merresha? Po qoftë edhe pula, ndonjë rosë, ndonjë gjë kështu, qen do merrja patjetër. Jo, normale. A të bëja, a të bëja ndonjë vresht të vogël po të më jepej mundësia. Po. Se tani unë nuk marr vesh nga këto gjëra ngaqë rri çdo ditë me me me tela e me me fisha këtu. Do i kishte të gjitha. Jeta në fshat. Unë jam dakord. Nuk e bëjmë dot. Të njëjtën gjë mendoj. Nuk e bëjmë po dot për shkak të profesionit dhe na duhet që të që të nxjerrim para, të nxjerrim, të nxjerrim jetesën. Kjo jo më, jo, ajo e pëlqen atë, e di unë atë. Po ajo është ditën e parë. E premtja edhe nuk rri dot në Tiranë. Pikën e radhës. E na trego pak si është aman. Se ka kështu. Është ai tjetri Altin sa i po. ngjorti. Kështu që uh, pyetja është për juve, nëse do ta kishit mundësinë, nga sa duket këtu edhe Jeri është dakord, po Jeri, ne e dimë se Jeri Jeri s'ka shpi në fshat edhe prap. Prap në fshat. Në rrugët. E përsëm. E ke drejt. E më ndjeni se po kaloja. Po, ehm, a do të jetonit në fshat, nëse do jepet mundësia, a do të jetonit, a do të dëshironit në fakt? Ta bënit atje jetesën, dhe mendoj tash, ka njerëz për shembull që jetojnë në Durrës dhe punojnë në Tiranë. Mm -hmm. Po, po sikur të ishe në një fshat midis Tiranës dhe Durrësit do ishte në gjysmë të rrugës që bëjnë këta njerëz çdo ditë, po. Mm. Është vërtet. Është shumë mirë vërtet. për ca gjëra. Të privon pastaj nga ca gjëra tjera, se duhet ta themi edhe këtë. Se për shembull do të dalësh të pish një birrë në darkë, Aty te kafeja e fshatit mendoj unë. Te lokali i fshatit del, s'ka gjë. Më mund të dalësh te s'ka gjë, s'ka gjë. Madje të shijon më shumë se je në ajër të pastër, sheh vetëm gjelbërim, është një qetësi fantastike. Një herë, dy herë, tre herë, pesë herë është ajo Jeri, pastaj do ta pish. Fshati nuk ka vetëm lokalin poshtë, ka edhe një lokal më tej. Dasmë, po. Po sigurisht do të eksplorosh zonën. Ku? Në Rinas, në Fushë-Krujë. Mund të shkosh në Rinas, po pra, po. Tani është shumë afër, ke pika të tjera që. E di, po duhet makinë me vete ose s' shkosh në Rinas. Po, nëse ti ke një shtëpi në fshat, të duhet patjetër makina. Po. Kështu që. Po ia bën hallall. Se nuk ka urban apo këto gjëra që i ka qyteti për shembull. Ja edhe në qytet me makinë po ecën. Është. Po. Do ndryshon edhe një gjë, unë marr makinë me vete kur shkoj në fshat për shembull. Po që do do ishte një opsion. Sa njerëz e kanë bërë? Sa njerëz i kanë lënë qytetin dhe kanë shkuar në mm. fshat. Edhe nuk flas për njerëz kështu. ë uh, me lek të madh. Jo, jo, as kam thënë nuk po flas për bujq, për shembull apo njerëz që kanë marrë ndonjë kështu e kanë e kanë bërë për kënaqësinë e të jetuarit. Duhet thënë që është e shëndetshme. Po patjetër. Po se mund të mbjellësh edhe ushqimet e tua të preferuara. Në fund fare, njeriu jeton edhe edhe çupa pastaj. Qoftë se ti do hash tym edhe pluhur gjithë jetën tënde, si i ri edhe do stresosh, se e thon mosha 30 vjeç deri në kjo është periudha më stresuese e njeriut. Këtu tani ka një garë, do të fitosh lekun, e kupton, është është gjithçka me bërryla, me këto reputacionin. Po, Gjitha. Statusi. Gjitha. Kurse atje mund të ishe duke marrë një furçë që fërkon lopën në mëngjes. Viçi nga ana tjetër që të lëpin. Po. Oh, sa e lezetshme. Fshat apo qytet? Kjo është pyetja për ju. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Miq, nëse do t'i kishit gjithë kushtet ekonomike të barabarta dhe do t'ju jepej mundësia të jetonit në një fshat A do ta bënit? A do të shkonit atje në vend të metropolit Tiranës, trafikut përditshëm, pa pa bum, pa pa bum, të gjitha këto gjëra që janë Tirana e jonë, Tirana e kontradiktës, e luftës e paqes e zhurmë e dritës. Kthehemi po. pas pak me më shumë, është Olly Murs që këndon në Wrapped Up, tani bashkë me Travie McCoy. And I see me all over you now. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Është tani koha për të dëgjuar uh, se cila është anagrama për ditën e sotme. Unë e kam gati. Dua që ta ndaj me ju dhe me miqtë tanë këtu në studio, por në fillim fare do të pyes Oltën se çfarë është dhurata që do të fitojë ai që e zgjidh i pari anagramën e ditës së sotme. Sot dua ta ndryshoj dhe dua të jap një kontroll të plotë nga Spitali Amerikan. Oh, bravo Olta. Bravo. Atëherë. Anagrama në klubin e mëngjesit. Anagrama miq të dashur sot është për një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan këtu në kryeqytet do të thotë që njëri prej jush do të fitojë të drejtën për të vajtur në spitalin amerikan për të kryer të gjitha analizat. Kjo për veten e vet apo për një njeri të familjes mund të jetë dikush i familjes që e ka të domosdoshme. E ka më të domosdoshme, po, e ka më të nevojshme. Nuk janë dy r siç bëni dje, edhe dje kishim një r në anagramë. Servajlë, kjo është anagrama. Okej? Okay? Na mpive fare. Oh. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin po qe se fituat Servajlë Bravo, bravo Blendi. Faleminderit. Rrofshi, rrofshi, rrofshi edhe ti. Edhe ti rrofsh, edhe ti aty, rrofsh. Mbrapa televizorit. Po, po. Të gjithë rroni, kudo që të jeni. Të na rrojë dhe anagrama, ne s'po i gjejmë dot. Tani 069 20 70 222 kush e gjen do të shkojë e do të fitojë një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan. Servaile. Servaile. Servaile. Po. Në fizikë e voilà. Dhe jo vetëm, jo vetëm. Eksaktësisht. Nëse nuk e di, okay. Varja Olta, mos u shqetëso për këtë Olta. Jo, jo, nuk. Ti nuk je këtu për të zgjidhur anagrama, ti je këtu thjesht për uh, për të bërë shoqëri të bukur, për të bërë uh, për të bërë. Hey, dua të përmend diçka nga nga Cineplexi. Çuna dhe goca, Cineplexi është Në mendimin tim personal, kjo është thjesht personale. Ëm um, kinema më e mirë në Shqipëri. Nga nga kushtet, nga hapësira dhe gjithçka tjetër. Interstellar është filmi i Nolanit që që neve na iku. Do të që ne na iku. Filmi është në është do të shkojmë prapë. Jo, do ta shikoj që sa doli. Do ta shikoj që sa doli. Po e kishim premierë javën e kaluar këtu në klubin e mëngjesit. Ne dhamë bileta për të parë Interstellar vetë uh, Aj Tini nuk ka vajtur prandaj thotë na iku. Kështu që mund të shkosh këtë javë se filmi vazhdon shfaqet. Anxhela e ka e ka përkthyer. Anxhela Çikopano e ka përkthyer. Oh. Interstellar. Po. Mm. Um, Olta po më jep ca letra. Po i jep trakte. jo. Janë filmat e rinj. Bëj shaka, bëj shaka. Këta janë këta janë filmat e rinj. Mhm. Mm Dim Ben Dumber. Po kush e ka shkruajtur këtë aman? Kush shkruan Dim Ben Dumber këto? Po, ata Dumb and Dumber 2. Ndoshta s'e di. Dumb and Dumber 2. Është dyshi. Po mm. dyshi pra Dumb and Dumber dhe Welcome to New York. E gjithashtu është edhe e bija e faraonit, që është balet në kinema që luhet në njërën nga ah, skenat e mëdha të baletit botëror, por që mhm. mund ta shikoni live në high definition në Cineplex sigurisht në në në Metropolitan, ku di unë tani, uh, theater diku ku luhet kjo. Mm -hmm. Dhe Dumb and Dumber 2 është John Kerry bashkë me Jim Carrey dhe më fal, uh, Jim, Jim Carrey, Carrey. Mm. Jeff Daniels so. Po. gjithashtu në këtë film. Dhe Welcome to New York, për cilën unë s'kam asnjë ide, por Interstellar është gjithashtu duke luajtur në Cineplex. Hector and Search for Happiness, filma ka shumë. Servajl është anagrama e ditës së sotme, Servajl. Kujdes, uh, duhet ta zgjidhni këtë. Tani uh, ju premtova pak më parë se do tregoja për këtë eksperimentin social të vajzës po, së pra, dehur. Mm, ka dalë në një uh, bulevard në Los Angeles, kam përshtypjen se është kjo vajza dhe uh, ka bërë sikur ka qenë uh, tapë. Për të parë se si do të reagonin meshkujt që e takonin rrugës, Po kërkoj autobusin. Një stacion autobusi. Po. Nuk e dëgjojmë fare atë. Po. Nuk më. Nëse um, kjo është ideja. Dhe dhe uh, për shkak se ajo vajza e parë ishte u si thua u kritikuan që kishin nxjerrë vetëm uh, njerëz me origjinë afrikane. Mhm. Mm që donin ta shfrytëzonin, kam përshtypjen që realizuesit e kësaj videoje kanë uh, përfshirë edhe ca çuna Të bardhë, si këtu për shembull. Ka që të rekin there. Beer. Ah, so you like to party, you know, you want it, if you wanted to maybe hang out and go back to my spot. Ideja është që të gjithë meshkujt kanë kërkuar vetëm një gjë, ta çojnë në shtëpi. Të gjithë duan ta çojnë në shtëpi. Vajzën e bukur të dehur tapë. Në një moment kur ajo thotë tani ndihem më mirë dhe i lë ashtu si e la me gojë hapur. Ç'të thua? Kjo është ideja, hajde me mua, të çoj në shpi, normalisht, dihet ça pritet të ndodhi atje pastaj. Po, vjen një moment që ajo thjesht thotë që jam jam shumë në rregull. Dy veta këtu, kjo ishte shumë interesante. Njëri përpiqet ta marri në shpi, ndërkohë që një tjetër që thonë që është aty pranë dhe dëgjon gjithë historinë. Mhm. Oh, oh, really? What kind? You're not going home with him. She's coming home with me. Po, po, po, po. Tam. I need to buy it. Nisem. E morët vesh se ça ndodh goca. Kur jeni tapë rrugës, kështu kujdes. Kujdes. Nuk dini në ç'shtëpi përfundoni. 1 2 3 4 5 meshkuj nga nga të pesë të, të gjithë donin ta çonin në shtëpi. Ajo donte të gjente vetëm uh, stacionin e autobusit? Por që, nejse. Kjo është ideja. U mor vesh. Kthehem pas pak tani është I am Oak që këndon on trees and birds and fire miq të dashur. Jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Kur s'e gjen dot shpinë vetë, mos kërko ndihmë nga të panjohur rrugës. Merr dikën në telefon. Një taksi ose policinë. Sër vajle, do jap edhe vetëm 3 minuta kohë Dhe pastaj do të shpallim një fitues Sër vajle Ok? Mm. Kujdes, është një send Që nuk i zë rehat uh, Po mm. Sa andej këtej, mund të themi Ti merre dhe me mend është një tipar, një tipar, tipar, tipar, Sër vajle, sa andej këtej Ok, uh, ndërkohë që kemi Altinin tani I cili ka edhe lojën e zërit të përçudnuar Miq të dashur në klubin e mëngjesit 069-2722 069-2722 është numri i telefonit për juve që doni të merrni pjesë Në këtë lojë, jepi Altin Në ditët e sotme është ëndërr thuajse e humbur Faktin polici Dhe mbase, mbase duhet të gjejmë një mënyrë që Për fëmijët e moshave të vogla t'edukojmë për ca figura, për shembull policin, mësuesin, edukatoren. A more vesh, a more vesh. Mësuesin, edukatoren. Unë e mora vesh se kush është. E mbaj mend. E kam e kam okay. hasur, po themi. Mm -hmm. E kam hasur, e kam parë live, kështu që Kështu që mbaj mend. Okej. Okay, uh, e dëgjojmë edhe një herë, unë nuk e kam ide. Dëgjojmë, dëgjojmë, dëgjojmë, dëgjojmë. Nëse s'e ka idenë, puf paf, puf paf. Në ditët e sotme është ëndër thuajse e humbur. Paktën polici. Dhe mbase mbase duhet gjejmë një mënyrë që për fëmijët e moshave të vogla të edukojmë për ca figura, për shembull policin, mësuesin, edukatoren. Okej, okay, u mor vesh. Faleminderit. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. 0692070222 kush është personazhi i Altinit, ë, uh, të cilit Altini i ka i ka trashur zërin miq të dashur. 0692070222 kjo është loja e zërit përgjumur. Ndërkohë, ndërkohë kemi për të bërë një nga shtypi, një nga lajmet. Mhm. Mm një nga ajo që quhet prit prit se e di, loja jonë ku ne testojmë se sa mirë Apo më mirë them me sa vëmendje i keni ndjekur zhvillimet, le të shohim. Atëherë. Sipas Instatit miq të dashur, ka pasur abuzim me akcizën e duhanit, e cila do të shtohet në muajin janar të vitit që vjen. Do të rritet cigarja? Do të rritet cigarja shok. Mm, oh, oh my god. Prandaj shparja për nëse nuk e di nëse ta kapi veshi kur thashë paf puf. Pa, më vjen shumë mirë për këtë. Po, atëherë do të rritet cigarja në janar. Në fakt është rritur që në tetor, sepse edhe pse akciza pritet të shtohet 2 muaj më vonë, tregtarët kanë spekuluar dhe e kanë rritur sikur ato tanët janë gjithmonë një hap para. Po në stoqe domethënë kështu. Të jashtëzakonshme pritet që ta shfrytëzojnë edhe këtë për të bërë miliona e miliona lek, lek. fitim të padrejtë në kurriz të qytetarit. Duan birës. Një njohim doli nga shtëpia, mori shpi me qira e mbushi me paketa. Ma, më ndodh dhe kjo po. Pse jam? Atëherë pyetja është, sipas Instat, sa përqind është rritur çmimi i cigares në muajin tetor? Sa përqind mm -hmm. u rrit çmimi i cigares në muajin tetor? Ka një shifër në përqindje që Instat ka dhënë? Sa është kjo? 069 20 70 222 ndërkohë që është lavjerrës, miq të dashur. Lavjerrës. Është pra. një lavjerrës. Dhe fitues është Rigersi. Bravo Rigersi. 25 e mbaron ulti Ke fituar... kontrollin e plotë nga Spitali Amerikan. Të lumtë Rigersi, shkojmë tek muzika tani është George Ezra miq të dashur Listen to the Man. Servaj Servaj L ishte lavjerrës në klubin e mëngjesit. Kjo ishte anagrama për sot. Bravo Rigersi, faleminderit. Ja George. Ora është tani 8 e 20 minuta miq të dashur ne ju përshëndesim nga klubi i mëngjesit në valët e Club FM 100.4 edhe nga ekrani i Club TV-s. Duket sikur uh, studiuesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zbuluar se ka një virus në shumë njerëz i cili mund të na bëjë më pak të mençur, më pak uh, inteligjent, më shumë budallenj, më shumë budallenj mm. ose krejt budall. Cili është ky virus? E kanë gjetur në 43% të njerëzve që kanë testuar, ndodhet në fytin e njerëzve dhe nga sa duket të gjithë ata që e kanë kur testohen për aftësitë kognitive mhm. dhe procesimin e imazheve bëjnë një rezultat rreth 10 deri në 15% më të ulët se sa njerëzit që nuk e kanë virusin. Mm -hmm. Pra, edhe për zgjidhjen e disa sekuencave matematikore, një sekuencë numerike për shembull, ë e kanë e kanë më të vështirë dhe duket sikur lidhet me virusin, i cili ndodhet në fyt. Ndodhet, po, që ndodhet në fytin e njeriut. Po e kanë më shumë vajzat apo e kanë njësoj. Ata kanë testuar një grup njerëzish dhe kur e kishin virusin, Dhe bënin testin dilin më dobët, ata që s'e kishin virusin dhe bënin testin dilin gjithë më mirë dhe duket sikur ka një lidhje midis virusit dhe testit dhe nuk është i vetmi thonë studiuesit, është streptokoku atë. Jo, oh, ky quhet algal klorovirus A T C V 1. Po dihet si merret ky virus? Klorovirus. Do të thotë në alga të ujërave të ëmbla. Do të thotë në alga që rriten në ujëra të ëmbla, ëm, um, do të thotë në në pishinat e palara apo shumë në pishina liqene, po, gjëra. Po, gjëra të tilla. Dhe nëse e po. merr këtë virusin dhe nuk e di se e ke, nuk është të nuk është të influencon edhe aq në themi terma fizik, por të të të të bën budalla. Dhe ti s'e, po, pra, kupton se nuk është të ngelesh menjëherë. Jo, jo, jo. Ty të duket sikur je okay po. Ti mendon që je dobët në matematikë, në fakt je shumë mirë në matematikë, ti ke virusin. Po po. E pa shitur. Po jo, kjo është çfarë bëhet? Urdhëron? Si luftohet? Ëm, um, është gjetur një mënyrë? Akoma jo, akoma jo, jemi akoma duke zbuluar që na bën më budallenj po. dhe të njëjtën të njëjtin efekt ka pasur edhe te minjtë e infektuar, e kanë testuar tek minjtë e infektuar mm -hmm. dhe është parë që minjtë e infektuar me këtë virus, ëm, um, Gjithashtu kanë rënie të aftësive të tyre kognitive, nuk gjejnë dot rrugën për shembull. Po, po. Në një çorientohen komplet. Në një labirint jo të vogël. Jo më shumë, por më me pak. Domethënë, nuk të influencon aq sa ti ta dish që, ore, ç'kam unë kshu se. Po. Domethënë ti nuk e kupton. Nuk e kupton, thjesht ti e mendon veten më pak më pak të zgjuar. Fillon përshtatesh, domethënë thua Ka që kam, ola po. Ka që kam Ky jam E kupton Që që Shifë e jërë Se ku i djetë Do të vizitohem i u pak kë më Me ty e kam, ore Ne mësuam tashmë A ndërkohë miq të dashur, kemi pasur një fitues pak më parë në lidhje me atë që është prit prit se e dija për sot, prit prit se e dija Unë kam pyetur sa përqind, thotë INSTAT-i është rritur Çmimi i cigareve në muajin tetor edhe pse akciza pritet që të shtohet vetëm në janarin e 2015-s. 7%. Bravo. E ka gjetur Gazi nga Tirana, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Gazi. Bravo Gazi. Jo, çështja e duhanpirjes është problem. Është problem. Problemi. Po mishi e rritën thoj. Okej. Mirë. Ëh, uh, atëherë, Ndërkohë në lidhje me zërin. Po, po, po, zërin. Kemi kemi nevojë ta dëgjojmë edhe një herë. Faleminderit Olta. Në ditët e sotme është ëndërr thuajse e humbur. Çfarë polici? Dhe mbase mbase duhet të gjejmë një mënyrë që për fëmijët e moshave të vogla t'i edukojmë për ca figura, për shembull policin, mësuesin, edukatoren, Çfarë kanë thënë Olta? Zjarrfikësin. Nuk e di njeri, po në çdo zë të përgjuar kam mesazhe për Edi Ramën. Nuk e di pse të gjithë zërat duken. Edi Rama është duke u marrë me edukatoret tani së fundit. Nuk është Edi Rama. Më kanë thënë edhe Artan Hoxha. Artan Hoxha jo. është e pasaktë shok. Jo. Andi Bushati. Jo, jo, jo, jo, jo. Nai, nai, nai. No, no, no. Nis, nis, nis. Kush është Altini? Po Altini s'do të thotë. Po, po të jetë në dëgjim Ermali. Po i bën ftesën ndaj. Ja jo, më jose them që të dëgjoj Ermali se. S'ka problem, unë e di që Ermali na dëgjon se. Edhe po të dëgjoj tani. Ja, është regjistruar emisioni. Dikush t'i thotë aty. Po. Po pse jo? Po, aty mamaqit. Nga ora 10 e çerek kemi në YouTube të pjesë. Okej, në rregull, mirë, uh, jo, jo, nuk ka problem. Po ia hedhim te faqja e Ermalit, po ia postojmë, po. S'ka problem. Dëgjon. E shohim atë punë. Ehm, um, por por pyetja pyetja është për ju, kush e ka thënë këtë? Nuk e ka thënë ai vetë, e ka thënë mm -hmm, dikush i ftuar atje. Mirë, mund të bëjmë një tjetër pyetje, miq të dashur. Kjo është shumë e lehtë. Le të shikojmë se sa prej jush i kanë gishtat e shpejtë. 069 20 70 222 069 20 70 222 uh, Pyetja është Për uh, 70 vjetorin mm -hmm. E çlirimit të atdheut Tam Pritet të mbahet një koncert në Tiranë nga Oh, oh, oh, oh. Kjo këngëtare. Aha. E preferuar e Altinit duhet të them. Jo se jo se ka qenë partizane. Por sepse sepse ka një vokal të jashtëzakonshëm. Mm -hmm. Dhe le ta themi Altini e ka dashur dhe ka ose dashur, e ka respektuar veçanërisht deri në fund. Edhe edhe edhe më parë. Okej, okay, kështu që okay. për 70, po, për 70 vjetorin e Andeut, kush do ta këndojë? Dhe tani Ai, ai, ai. A e dini se? Dini se. Dhe tani, a e dini se? Me Jerin në klubin e mëngjesit. Dhëmbët janë shumë të rëndësishëm si për paraqitjen e jashtme, po ashtu edhe për përtypjen e ushqimeve, prandaj duan një përkujdesje të veçantë. Ja cilat janë disa gjëra që duhet t'i reduktojmë pasi dëmtojnë jashtë mase dhëmbët tuaja. Pirja e duhanit. Me anë të konsumimit të duhanit në dhëmbë mbillet pigmenti i nikotinës dhe mishrat janë më të ndjeshëm ndaj sëmundjeve të ndryshme. Nëse ju jeni duhanpirës, atëherë shansi për humbjen e parakohshme të dhëmbëve është më i lartë në krahasim me personat të cilët nuk janë konsumues të duhanit. Piercing në gjuhë është një zgjedhje mjaft e keqe për shëndetin e dhëmbëve tuaj, pasi goditja e vazhdueshme e piercing metalik në dhëmbë dëmton smaltin e tyre. I nxehti apo i ftohti, dhëmbët kurrsesi nuk u përshtaten ndryshimeve të papritura të temperaturës, Ndërsa edhe vetëm përtypja e akullit e dëmton smaltin tuaj. Furça dhe pasta e gabuar. Duhet pasur kujdes kur përzgjidhni pastën dhe furçën për dhëmbët tuaja. Blini gjithmonë furçë të buta dhe pastë që të përmbajë sa më tepër fluor. Gurzat në dhëmbë. Duhet të shkoni patjetër dy herë në vit tek dentisti për të hequr gurzat, sepse në ato depozita grumbullohen baktere, të cilat i dëmtojnë jashtëzakonisht dhëmbët tuaja. Pijet e gazuara. Nëse do të ikësh smogut, zhurmave, trafikut, mm. fshati e ka ajrin e pastër, ka qetësinë, ka prodhimet e freskëta, ka natyrën e gjelbërt, por qyteti pastaj ka ato bisedat me miqtë, ka institucionet ku duhet të përplasesh herë pas here, ka karrierën, e, ku di unë, aktivitetet kulturore, teatrin, galeritë. Pyetja është për juve, miq të dashur, nëse do të ishin të gjitha gjërat e barabarta, do të zgjidhnit qytetin? Apo fshatin. Mua më pëlqen ajo qetësia e fshatit, më ndjell mm. ideja e një jete, po them, të qetë, të ngadaltë, ku koha ndoshta mm. nuk ka të njëjtin ritëm frenetik e të çmendur, nuk ke trafikun e tmerrshëm, nuk ke gjitha këto gjëra që në po zhurma mm. të ndaja, por por nga ana tjetër është e pamundur nëse nuk ke një mundësi për të bërë një jetesë. Po t'i kishe të gjitha, ti vë ca miliona të trasha, po themi mënjanë, të trasha e kam fjalën në euro ose në dollar, s'ka problem. Ëm ehm, uh, Dhe pjesëtoji me, dhe pjesëtoji me 1.4, po punë madhe, prap shumë dalin. Por, por gjithsesi, gjithsesi, ëm, um, nëse do të ishte e mundur, nëse do t'i kishe të gjitha kushtet e barabarta, do të zgjidhje fshatin apo qytetin Jevir. Fshatin, pa diskutim. Pam. Po. Fshatin, po jo, jo për të bërë një jetë si fshatare. Dhe pa pasur ato paratë e shumta. E kam fjalën, e kisha fjalën kur them si fshatare mm. në sensin, ë, uh, sepse jo, ka dy gjëra. Mm -hmm. Domethënë ti mund të jesh në fshat fizikisht, po. Domethënë do të jesh vendosësh bën punën totalisht. Por, por nga që nga që ti ke shumë para, siç thamë, ti kishe ti kishe ca para më veç, domethënë, ti thjesht jeton në fshat për për gjithë gjërat e bukura, del mm -hmm. përshëndet ata banorët e tjerë, por nuk është se del me me kullot lopën për shkopin, me shkop. Ose me shit Por, me shit speca. Megjithatë unë do, do preferoj. unë do i mbillja vetë ushqimet, sepse më pëlqen shumë. Po. Ka vetë të bëjë duart me vete. Edhe edhe unë për mbjellje po. vetë jam. Mm. Më më pëlqen shumë kjo ky procesi. Jam për korrja. Çfarë çfarë do të mbillje vallë? Po për shembull, meqë po rritet akciza e duhanit, duhanin. Apo ja. Jo? Ja, nuk e di tjetër. Mirë, është e pabesueshme. Jo mund ta shkoni. M'u duk sikur ke dyshime. Punën këtu thotë ajo është vinë atje. Po, ajo mund të ishte edhe një zgjidhje. Mhm. Tani mirë, po të kesh një makinë. Jashtë qytetit, po është puna që s'ka s'ka s'kanë rrugët, nuk janë rrugët, aq të mira sa ose aq të mëdha janë sa ç'duhen. Se po të kishe rrugët për shembull që Kishe tre korsi vajtje, tre korsi ardhje. Po këto rrugë do ishte më e thjeshtë. Mm. Okej, në rregull, mirë. Mjafton edhe. Po pse s'e bën atëherë po, fal? Pse s'e bën? E bëj. Pse po, pse e gardin? Po ajo ajo ej, ajo rri kështu ngjitur me Bllokun, edhe thotë e bëj. Po e bëj pra. Mos u trego hipokrite se nuk është puna për të bërë hipokrizi në jo, në emision. Pse nuk e bën? Fal, pse pse nuk shkon? Realisht bëhet, por për rehatllëk. Ju lutem. Okej. Okay. Miq të dashur, ishte Olta që foli. po jap dhe nja dy fitues në kuadrin e e fjalës. Po. Mirë, Olta. Atëherë um, do vijë të këndojë Jessie J. Jessie J. Jessie J aktorit. Është Visara që fiton dy bileta për në teatër të shtunën në orën 19 për komedinë Shiko kush erdhi. Bravo. 2 5 5 mbaron numri. Miq të dashur, në ditën e dytë, kjo është një tjetër nga prit prit se s'di. Në ditën e dytë të samitit APEC, që është uh, Asia Pacific, mm -hmm. janë liderët e gjithë kombeve të Azisë dhe Paqësorit, ku bën pjesë sigurisht edhe Amerika që laget nga Paqësori dëndur nga mm -hmm. ana e majtë e kontinentit amerikan. Ëh, uh, lideri Xi Jinping mm -hmm. i këtij vendi mm -hmm. ka bërë thirrje për më shumë integrim ekonomik në mënyrë që t'i jepet hov zhvillimit global. Lideri Xi Jinping tani ne do të gjejmë nga është lideri. Jinping po. po. Xi Jinping është lideri i këtij vendi që merr pjesë në Në ditët e sotme është ëndër thuajse e humbur, të paktën polici. Dhe mbase mbase duhet të gjejmë një mënyrë që për fëmijët e moshave të vogla të edukojmë për ca figura, për shembull policin, mhm. mësuesin, edukatoren, Kush e ka gjetur? E ka gjetur Entela 945 i mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. Na respektonin sa. Mirë, uh, çuna goca, kjo ishte për uh, momentin. Jessie J me që ra fjala do të këndojë këngën uh, Price Tag në Tiranë. Nuk e di se sa do të jetë uh, Price Tagu i ardhjes së saj. E ca njerëz, ca njerëz u hodhën në uh, Pse do marrin uh, Jessie J për shembull? Ç'lidhje ka kjo me luftën, ç'lidhje, po këtë domethënë një këngëtare lufte? Tash s'e di unë tash. Hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Ora është 8:47 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 100.4. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë të freskët e fantastike. Po pyesim sot miq të dashur, e mund të na lini komente në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit ose mund të vini edhe me SMS në numrin tonë, mirëpret mesazhet. Nëse do t'i ikësh smogut, zhurmave, trafikut, ajrit të Më falni se e e, e nxitova vetëm. Mm -hmm. Nëse do t'i ikësh smogut, zhurmave, trafikut, fshati ka ajrin e pastër, qetësinë, prodhimet e freskëta, natyrën e gjelbër. Domethënë është një opsion në fshat. Patjetër. Mm. Tani ka dhe shumë arsye të tjera uh, për të ikur qytetin. Kam një mesazh nga Egla që më thotë që fshati është shumë i bukur thotë për një vizitë, por për të jetuar jo thotë. Pavarësisht jo, çdo gjë, Tirana është e bukur. Unë kam shpinë time thotë në Fushë-Arrëz, në qytet Dhe kam ikur dhe kënaqem shumë pafund thotë kur shkoj atje thotë, por në Tiranë më pëlqen shumë shumë. Mirë, okay, ja, dakor, unë po them. Po sigurisht ne kemi bërë si pyetje, nuk kemi bërë si Hajde ti në gjithë Tiranë. Po të ishte ashtu kishim ikur dhe neve. Ë, uh, por në Tiranë nuk ka vend për të gjithë. Dëgjo, jo, edhe unë e dua shumë Tiranën. Ë, uh, jam nga Tirana. Dhe më pëlqen Tirana jashtëzakonisht si qytet. Për një vizitë apo? Jo, jo, por ka ka ka shumë uh, gjëra për cilat Tirana ma heq petllën. Uh, Tirana, që dhe, me që ra fjala, Tirana është dhunuar në një mënyrë të jashtëzakonshme si qytet. Midis lagjeve, më shumë se sa kudo. Se nuk po them, ok, tek qendra janë ngritur ca, ca bajlozë, ca, ca mitralozë, kështu si, si ndërtesa koti. Por, por, por, midis lagjeve, dhuna që është ushtruar midis lagjeve të Tiranës, është e jashtëzakonshme. Mm -hmm. Aty ku ka pasur dikur një kënd lojrash, aty ku dikur neve si fëmijë, vraponim, a luanim shtyllas tek një pemë, mm. kishim një fushë që gjuanim topin, e luanim topa djegsi, e ku di un se çfarë, edhe gocat luanin me peta. Mm -hmm. Aty është ngritur hëm një hotel, hëm një pallat tetëkatsh hëm një tjetër dhe është betonizuar, beton, dhe njerëzit kanë lënë vetëm aq vend sa për të kaluar. Po nuk jetohet si minj, se un kaloj për shembull ditë për ditë në komunën e Parisit. Është është është katastrofë. Atje të zihet fryma. Është katastrofë të jetosh në ato pallatet atje. Domethënë, e kuptoj, njerëz ka që e shijojnë për mua, sikur të ma falin nuk shkoj atje. Mua un as kam kërkuar ndonjëherë për shembull që të blej një shtëpi në komunën e Parisit, as më intereson kur më thotë kush ka një shtëpi te komuna e Parisit dhe nuk dua t'ia dëgjoj, sepse sepse e di se si është. Edhe si ajo janë shumë atje. Mm -hmm. Jo për ta sharë si lagje. Mm -hmm. Është kjo pjesa këtej nga nga kompleksi Dinamo. ku janë akoma vilat e ca pallate që janë 8-9 katshe. Po ato ato janë kështu me nga 1500 mm. euro metri dhe nuk aty është mirë vërtet, është shumë mirë. Mm. Po aty thua në zemrën e komunës së Parisit Njerëzit, domethënë duhet, nuk e di, ato rrugët kanë mbetur kështu si si si shtigje lufte. Po. Domethënë, pallatet ngrihen nga të dy anët. Hije, po mm. muret kanë zënë myk sepse nuk nuk nuk hyn dielli, nuk hyn dielli asnjëherë. Nuk jetohet ashtu. Edhe të blesh një brim në beton ashtu me me me mijëra euro për të jetuar atje, mua më duket katastrofë në ato në ato shkallët ato ashensorët e ngushtë që po ikin dritat nuk shikon asgjë, duhet të ndezësh mm. telefonin që ti mund të gjesh rrugën vetëm. Patjetër. Patjetër nuk hyn ajri, nuk hyn dielli, nuk hyn nuk hyn asgjë. Nëse kjo është jetesa, unë nuk e dua. Më mirë shkoj në një shtëpi në fshat, e po them po vij me makinë ditë për ditë, po të paktën të marr ajër, të marr frymë, se një herë jeton robi dhe duhet ta jetoj Pastaj lidhja me tokën që ne e kemi humbur, ka qenë me po, po mm. gjyshërit tanë, për disa edhe baballarët tanë kanë punuar tokën. Mm. E unë nuk po them që të bëhemi bujq të gjithë, se nuk bëhemi dot, po njeriu ka nevojë të bëjë duart me dhe. Ka është një nevojë e lindur e brendshme e njeriu që mos jetë vetëm vetëm kështu njeriu stilolaps, do të them, e mbajtur atë. Patjetër. Nuk po them, po. do ketë sigurisht akademikë etj etj etj, por por të bësh duart me dhe, të, punosh tokën ose të jetë jo të jetosh me tokën, por qoftë edhe për qejf, një mm. kopsht me lule që të kesh. Është është përmbushja e një nevoje të brendshme që është zhvilluar në mijëra e mijëra e mijëra e mijëra vjet. Dhe është një relaks mendor edhe po. shpirtëror në të njëjtën kohë. Njeriu ka jetuar majë pemës, ka jetuar në shpellë, ka jetuar ka jetuar në me tokën, ka jetuar foragjere duke mbledhur fruta etj etj. Ka jetuar si gjahtar, gjithë këto i ke brenda nesh, mendoj. Kjo është pjesa. Ti ke fëmijë për shembull që nuk e din, Kjo nevoja për edhe ca njerëz që i kanë pasur mundësitë, kanë filluar të merren me një aktivitet ose nxjerrin uh, vaj ulliri ose hapin një vresht, nxjerrin nxjerrin po verën e tyre. Po vetë edhe. Pikërisht, pra, pikërisht. Por është një luks në vetvete. Prandaj ne ju kemi pyetur sot miq të dashur në klubin e mëngjesit. Dilema është e vështirë, por nëse ekonomikisht gjithçka do të ishte e barabartë, do të zgjidhnit të jetonit në fshat apo në qytet. Në këtë formë. Kështu si e vura. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja ose mund të vini në faqen tonë në facebook.com fraksion klubi mëngjesit. 0692070222 0692070222. Okej. Ë tani Jeri do të na tregojë një nga historitë e saj me jo, shumë interes. Në këtë moment unë nuk dua të tregoj ndonjë histori, po e lë për pak më vonë, por kam një lajm të rëndësishëm. Kam një lajm shumë të rëndësishëm. Shumë që u vlen të gjithë studentëve. Jepi Jeri. Pasi janë shtyrë regjistrimet për studimet bachelor dhe master për të gjithë ata që duan të regjistrohen në në bachelor kanë kohë deri në datën 12 nëntor mm -hmm. dhe ata që duan të regjistrohen për masterin kanë kohë deri në datën 24 nëntor. Ndaj nxitoni. Atëherë edhe një herë tjetër, ata që duan të regjistrohen për bachelor miq të dashur deri në datën 12, sot është 11. Sot është 11 sot edhe nesër, edhe dy ditë për uh, bachelorin mund të regjistroheni tek Marin Barleti tek Diga e Liqenit atje kanë eh, ekonomikun, juridikun, shkencat politike, mm -hmm. keni lloj-lloj zgjedhjesh aty, por edhe vendi është i mrekullueshëm sepse është pranë natyrës. Po. Ndërkohë për masterin në datën 24 nëntor. Mhm. Atëherë, unë ju pyeta pak më parë se cili lideri i kujt është eh, Xi Jinping, i cili ka bërë thirrje për më shumë bashkëpunim në samitin eh, Asia Pacific ose APEC, siç quhet, për një hov të ri ndaj Ja, për një hov të ri në zhvillim global. Jepi I Kinës. I Kinës. I Kinës. Pra. Xi Jinping në wow. samit ka bërë thirrje për më shumë integrim ekonomik e për më shumë bashkëpunim. Mund të bëjmë një tjetër nga Prit, prit, Genti. Ka gjetur Genti dhe fiton dy bileta oh, për në Cineplexx. Bravo, bravo Genti. Bravo. Mirë. Është më në fund miq të dashur është futur në burg. Oh, është futur në burg kapiteni i anijes që u përmbys me mbi 300.000 të vdekur disa muaj më parë në këtë vend. Pra në cilin vend? Në cilin vend? Është futur në burg, më në fund është dënuar dhe tanimë ka zënë shpi të re në qeli për një kohë të gjatë. Nuk di, një shoqëri, një, një gjë, një bisedë e vogël Hej, kështu duhet, kaq duhet Nuk mendoj se ka nevojë për më shumë Njerëzit janë duke, duke parë punët e tyre Duke shkuar atje ku kanë uh, për të shkuar Qejf Po, duke ardhur në qejf Duke u zgjuar dalëngadalë ata të fundit Ata që kanë uh, punë, tanimë kanë mbërritur Kanë pothuajse orarin e punës kanë nisur 9:07 ora mm -hmm. Fillojnë në 8.30 maksimumi Ata që punojnë në përkshu Ka dhe pastaj ata që fillojnë nga ora 11 Mbas kafes 3 Por gjithsesi, kjo është Shqipëria. Hey, çuna, goca. Ë, uh, flasim sot për fshatin dhe qytetin. Në qytet ke smog, ke trafik, por ke miq, ke restorante të mira, ke teatër, ke kineman, ke ca gjëra mm. që duhen herë pas here. Ke punën mbi të gjitha, e cila të mban gjallë. Ndërsa në fshat mund të kesh natyrën e gjelbërt, mund të kesh qetësinë, gjelbërimin, aromën e bajgave, që nuk është gjithmonë e keqe. Mm. Dhe dhe ë uh, Çështja është që unë do doja të jetoja në fshat. Do të preferoja, me thënë të drejtën, në vend të naftës së djegur të në hasja e të hapja mushkëritë me një me një ajër të pastër. Me një ajër të pastër kali. Ose lope. Fundja. Po, në fakt ato nuk janë më me shumicë në fshat, kështu që. Jo, s'janë më me shumicë. Po gjithsesi ne po flasim për një po, lloj. Po, edhe lopa, kali kanë filluar të vinë në qytet. Edhe, po. Nuk duan trim. Ka te pallati im është gjithë kuaj që kullosin gjithkohës. Por eh, por pyetja është, nëse do të ishin në eh, kushtet ekonomike të barabarta, nëse do të kishit mundësitë, a do ta braktisni qytetin me zhurmën, smogun, trafikun, mungesën e parkimit, e të gjitha streset e tjera për një jetë të qetë fshatareske në një sens diku mm. pranë, diku nuk e di. Kanë dhënë mendime njerëzit, kam parë që kanë kanë ide, thonë po më shumë. Kemi një mesazh nga Eraldi, po, po shumë thotë unë aktualisht jetoj në fshat, dëshira ime është që për një 10 vjeçar të largohem prej këtej dhe të shkoj në një qytet super urban, por kur të vijë koha e krijimit të familjes, dua me patjetër të kthehem këtu. Mos harroni thotë që në ah. Shqipëri është më mirë të kesh qenë në burg sesa fshatar thotë. Se gjithmonë je etiketuar si katunar. Shiko, ka të fare. Nëse ajo s'ka të lidhje me po, pra, nuk ka etiketimin katunar. Gjithë nga fshati vijmë ne, se nuk vijmë nga jo të gjithë. Sigurisht ka që janë familje qytetare, brez pas brezi, po mm. edhe qytetet po, kanë qenë si si kështu fshatra të vegjël, se nuk kanë qenë varet për cilin qytet flet, se okay. Hiq Shkodrën, Korçën edhe ndonjë tjetër, qytetet e tjera kanë qenë hajt mo. Hajt mo, duke përfshirë Tiranën. Po. Ëm Eda për shembull thotë, ideja ime perfekte do të ishte një qytezë pa zhurmat e mëdha të qytetit, por me afërsinë e fshatit dhe me të gjitha vendet komerciale, thotë që ka qyteti në zhvillimin e tij, pra me pak njerëz dhe me më shumë gjelbërim. A, do diçka midis. Ishte një Mhm. Ndërmjet. qytet i vogël, S'ka i i thua. gjelbëruar. Për shembull, Pogradeci ishte, e zëmë, do të ideale. ishte se Ekonomikisht e mirë. Puna është po çfarë do bësh?. Po ka që datë më dajtit atëherë, po të kem lekët. Në më fare më duhet. Jo, problemi problemi është ta mund të jetë nga ana nga ana sociale. Nga ana sociale dhe kulturore. Jo për të thënë se Pogradeci s'ka, po ka shumë pak, për shembull aktivitet kulturor, aktivitet artistik, për shembull, jo mo, ka diçka. Ka Lasgushin e nuk ia heq kush, por Dua të them që njeriu ka nevojë të shohë një shfaqje, ka një, ka një film, po, dhe shohë një koncert live, për shembull në një fundjavë, po, dëgjosh edhe i birr. Dëgjosh një gjë, po. Po. Emiliano ka shkruar mirëmëngjes, sot 5 ditët e rrëmujës do t'i kaloja në qytet fundjavën në një shtëpi në fshat, gjithmonë nëse do ta kisha mundësinë. Ana shkruan gjatë javës këtu ku jam në kryeqytet nuk e braktis dot, ndërsa fundjavën gjithmonë në bregdet qoftë dimër apo verë, sepse duhet shijuar valvitja e dallgëve, jodi i detit, perëndimi i diellit etj. Edisoni thotë fshatin për të jetuar dhe një makinë të mirë për të shkuar në qytet kur duhet. Eliseta na shkruan përshëndetje, nëse do të ekzistonte ekonomia dhe rrugët, patjetër që do të jetoja në fshat. Ku ka gjë më të bukur thotë dhe më të shëndetshme se kaq. Mm. Kristina thotë nëse ekonomikisht gjithçka do të ishte e barabartë, patjetër që do zgjidhja fshatin, ajo që kemi më shumë nevojë në ditët e sotme janë pikërisht ajri i pastër, qetësia e të tjera. Arlinda ka shkruar se në ditët e sotme fjala mik Kur unë thashë që në qytet janë miqtë, mm -hmm. është tepër e madhe për jetën në metropole. Po kam miq në mhm. qytet, po mos më vendash. Varet se çfarë miqsh ke, un kam miq shumë të mirë. Miq metropoli mund të thuash. Po të gjithë kemi miq shumë të mirë. Ka një dallim miq fshat. Po, metropoli unë kam nga të dyja për shembull. Po. Nga fshati kujt më? Po ku do mund të bësh miq? Jo, kam nga fshati afër këtu ku shkoj ah. unë. Patjetër thotë se do të isha për qytetin, por ka edhe shumë arsye të tjera, thotë Gazmiri, se mhm. duhet zgjedhur qyteti, përveç këtyre që kam rreshtuar unë. Mm -hmm. Ndërsa Romina thotë shkurt thjesht qytet, ndërsa Bora fshatin, s'e ka zgjatur me it. Mhm. Po, po, po. Ndërkohë dikush tjetër thotë, pak janë qytete të mirëfillta në Shqipëri, për shembull këtu në Berat nuk ndihet fare ndryshimi nga fshati. Më bëra të kështu pati fatin. Kush na ngeli qytet tani vetëm Tirana na ngeli. Shumë mua Berati më pëlqen shumë. Po Berati shumë më pëlqen. Edhe për mua. Shkon ah, shkon 2-3 ditë në Berat kënaqesh, po pastaj duhet të largohesh se fillon puna, jo, fillon puna, jo se ka ndonjë gjë. Po po po. Fillon vjen e hëna. Po kështu për një fundjavë mund të shkojmë edhe në Librazhd, në Prrenjas, kudo. Fundja, një fundjavë. Po. Unë kaloj atje ndonjëherë të dy herë në javë. Po. Shumë shpejt. 10 minuta sa mban nga Prrenjasi në Librazhd.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 Dakord. Unë kam ca pyetje nga disa legjenda uh, të muzikës rock. Kështu që ju që e dashuroni rockun, ky është shansi juaj për të fituar sot një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches. Miq të dashur do të japim një orë nga Premium Watches për fituesin e Pop Quizit, domethënë ai që vjen i pari me katër përgjigje të sakta.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 Mhm. Që të kemi edhe një foto. Jo, nuk do bëjmë foto. Do bëjmë edhe një ndihmë. Një audio ndihmë, po themi një audio ndihmë të vogël. Audio ndihmë të vogël. Ëh, ndërkohë 0-6-9-20-7-22-2 është numri për të dërguar mesazhet tuaja Atëherë, shiko se ç'do të ndodhë Unë do të Do të jap pyetjen dhe vetëm për një moment Altin do të do të dëgjojmë ca tinguj vetëm për një mm, moment mm, për ta shoqëruar, okay? Po. Atëherë. Çuna dhe goca. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Rick Savage. Luan bas në këtë grup roku që shqiptohet dhe përkthehet në shqip si një mace e madhe shurdhe. Kujdes, Rick Savage luan kitarën bas në këtë grup roku që kur e përkthen shqiptimin del një mace e madhe shurdhe. Kaq për të parën, okay? Në rregull, kjo ishte e para. Ndërkohë, pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Tani kemi të bëjmë me bateristin Frank Beard. Bateristi Frank Beard, miq të dashur, i kësaj trioje nga Texasi, është i vetmi që nuk ka mjekër. Tani duhet dini një gjë që fjala Beard në anglisht do të thotë Mjekër. Mjekër dhe Frank Beard është i vetmi që nuk ka mjekër. Ja edhe një të bëjmë edhe një ndihmë zanore për këtë. Okej. Okay. Shikoj Orges Zaimin që kërcen atje tutje. Okej. Okay. Dakor. Kaq edhe për këtë. Pyetja e tretë. Pyetja numër 3. Kjo është ndoshta, kjo është ndoshta më e lehta ndër të gjitha. Pyetja numër 3. Jepi, bravo. Atëherë në pyetjen numër 3 miq të dashur kemi këtë grup i cili i cili ka këngët Under the Bridge, By the Way dhe Scar Tissue. Kujdes. Grupi që këndon këngët Under the Bridge, By the Way dhe Scar Tissue ndërkohë që po dëgjojmë uh, një këngë tjetër. Kaq. Edhe me kaq? Mhm. Ndërkohë, pyetja tjetër e fundit Anëtarë nga grupet Rage Against the Machine dhe Soundgarden u bashkuan në vitin 2001 për të formuar këtë super grup që u çbashkua në vitin 2007. Emra grupesh. Ka që edhe për këtë që të vuaj unë bashkë me ju Nëse do e dëgjoja deri në fund Po do e dëgjojmë pak më vonë, ju premtoj 069 20 70 222 069 20 70 222 Këto ishin 4 pyetjet, në fillim fare pyeta Rick Savage miq të dashur luan bas në këtë grup rroku Që kur e shqipton në anglisht dhe e përkthen në shqip Del një mace e madhe shurdhe Frank Beard i bie baterisë në këtë trio nga Texasi. Beard është i vetmi që nuk ka mjekër, në fakt edhe pse mbiemri i tij do thotë mjekra, Pyetja numër 3, Under the Bridge by the Way, Scar Tissue janë disa nga këngët e këtij grupi kalifornian dhe në pyetjen numër 4 kemi anëtarë nga Rage Against the Machine dhe uh, Soundgarden formuan këtë supergrup në vitin 2001, u çformua grupi sërish në vitin 2007 dhe aq sa zgjati tre albume Ora është 9:29 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e martë, data 11 nëntor. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Okej, okay, mirë se ardhët në klubin e mëngjesit. Është koha tani për të bërë përgjigjet e kësaj pyetje. Ç'kemë? Më pëlqen si ti. Shumë ashtu. Okej. Okay, Fillojmë me. Po. Gati ti jo. Nuk të shkon fare. Pse po qesh ti kështu? Nuk të shkon fare. E, po, s'më shkon fare. Sikur, sikur, mm, ideja është të më shkojë. A nuk përshtatem dot. Unë po bëj si. Kjo si, kjo si ishte, kjo si ishte forma ime seksi. Nuk ishte, nuk ishte kjo ajo që më shkon. Më shkon, më shkon tjetër e folur, ç'kemi. Po, po, po. Okej. Mirë, atëherë, miq të dashur, e kishim nga muzika sot në klubin e mëngjesit, në fillim fare unë ju kam pyetur se cilit grup i përket Rick Savage, i cili luan basin. Def Leppard. Def Leppard, edhe shqiptohet me muzikë dhe me figurë. Mhm. Shoku, uh, shqiptohet si Macja. E shurdhët. Leopardi i shurdhët. Leopardi. Def Leppard dhe është e saktë, Jeri, bravo, tre pikë Macja është shurdhace pra, kështu është shurdhe. Take your body, take your Okej, okay, iku. Uh, tjetër tani kemi miq të dashur në pyetjen e dytë. Nga Texasi, zoti Frank Beard i bie baterisë në këtë grup, është i vetmi në fakt nga anëtarët e grupit, zoti që... Frank Beard, i cili nuk ka mjekër, edhe pse Beard do me thënë mjekër. Kush grupi? Të gjithë e dimë që ZZ Top, ZZ Top janë. Të gjithë me mjekër. Okej, okay, ZZ Top. Tjetra, kalojmë te tjetra. Kemi eh, pastaj një këngë miq të dashur e cila na ka ardhur nga grupi Okej, okay, pyetja është kështu. By the way, Scar Tissue dhe çfarë tjetër kisha? Under the Bridge. Under the janë këngë nga ky grup, Olta. Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Bravo. E saktë Olta. Bravo. Të lumtë Olta, 3 pikë edhe për ty. Mirë, edhe kthehemi edhe një te Jeri për në pyetjen numër 4, Jeri. Mm -hmm. Nga anëtarët e grupit Red, uh, më fal, Rage Against the Machine dhe Soundgarden u formua ky supergrup në vitin 2011, i cili u shformua sërisht në grupin 2007. Audioslave. Audioslave është e saktë. Do të gjejmë pas pak se kush është. Okej. Okay. Është kush është fitues? Atëherë fituese është Kaltra 634 për numri fiton orën nga Premium Watches. Bravo Kaltra. Fitues të tjerë ke për të thënë? Kemi për këngën e ditës mhm. Stavrin mm -hmm. që fiton një kurs fotografie nga Art Center Tirana. Bravo Stavri. Atëherë, uh, dua t'ju kujtoj miq të dashur se nesër në datën 12 mbyllen uh, aplikimet dhe regjistrimet për uh, bachelor mm -hmm. tek Marin Barleti, tek Diga e Liqenit rruga Sami Frashëri, mu tek Diga e Liqenit është Kampusi i tyre për studimet bachelor dhe në datën 24 nëntor mbyllen regjistrimet për master. studimet master që ndodhen pranë qendrës Kristal, mu aty ku kalon Unaza e re, ë uh, në kryeqytet. Okej. Okay. Do të bëjmë tani një gjë të vogël? Po. Passwordi. Një password. Okej. Okay. Okay. Gati? Një fjalë kalim. Duam që që Altini dhe Olta të jenë uh, mikpritësit ndërkohë që unë edhe Jeri do t'u japim atyre ndihmat. Mhm. Mm okay. S'do i shformojmë grupet dhe do i lëmë siç e kishim pasur përpara. Siç e kishim. Okej, okay, siç e kemi grupet. Atëherë, do të fillosh Jeri? Dëshiron po, okay. Atëherë Altini vëmendje. Duhet të uh, duhet të kesh mendjen, në fillim fare do të themi se cila është fjala, kështu që ju duhet të mbyllni veshët, po. Bravo, bravo, bravo. Atëherë fjala. Miq të dashur, fjala. Olta mbylli veshët në rregull. Fjala e dytë miq të dashur është pardesy. Pardesy. Kjo është e vështirë. Okej, okay, mund të riktheheni tani? Atëherë, kujdes. Nise këtë herë. Do ta nis unë. Mm. mm. Okej. Okay. Shumë e vështirë kjo. Shumë e vështirë. Jo, jo me shenja. Palto. Palto. Kapot. Jo, jo. Kujdes. Yes. Është e vështirë Olta. Mbaj mend Altini. Po po, mbaj mend. Vazhdo jepi Jeri. Spiun. Mund të nis unë. Po duash ose jepi ti. S'ka problem. Jepi ti. Po. Jepi. Jepi. Jepi. Hajde sa. S'ka gjetëm. Jepi. Jepi. Viti i ri. Gjeldeti. Ja. Pema. Se s'dua të, se ka shumë me dy fjalë me gjëra kështu. Sa të gjitha Olta nuk do të të zhgënjej. Si, se Jeri e bëri viti i ri për shembull, që është po, po, po, po. Që ishte ah, ose psheshi, po, më fal. Ose gjeldeti. Gabimi im. Gabimi, s'ka gjë, s'ka gjë, s'ka gjë. S'ka gjë. Ehm. E po s'e mendoni kaq të vështirë? Okej, ej. Dëgjoj. Po, French. Jepi, do të nisësh? Jo, s'ka gjë, ta afroj. Okej, ai se po provoj një herë. Altini. Detar. Plak. Futja kot. Po plaku dhe deti me kot tani detar. Kujdes. Ehm, kujdes, Olta. Po. Do të jap një personazh. Phelps. A o ja, rrofsh. Ju, ju koleg, duhet ma qani hallin, se më që më që se nuk fitoj, nëse nuk vimë në punë. Hump de bump, tani në klubin e mëngjesit miq të dashur, Hump de Bump nga Red Hot Chili Peppers.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 Okej, kemi mbërritur drejt uh, fundit të klubit të mëngjesit miq të dashur, 9:47 minuta ka ora në këto çaste dhe unë me Altinin dhe gocat janë gati gjithashtu për të bërë një sharadio. Jemi gati. Jeni gati? Atëherë. Sharadio. Loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Goca, do të gjejmë fjalën tuaj neve fillimisht. Mhm. Ehm, jo, është send. Është send. Jo. Është uh, ushqim. Jo. Është diçka e gjallë që mund të jetë bimë. Jo. Është zog. Jo. Është koncept. A transaction. Jo pra. I don't know. Është mirë. Po më duket po, se është kjo. Është kjo ideja kur shkon për një vend pune. Në QKR më thuaj çaj po. bën në QKR. Edhe ti shkon e E çfarë bën? Edhe në Ha ma. Bën ca gjëra, bën ca, mbush ca gjëra. Firmos ca. Jo, çfarë quhet ajo gjë që ti mbush? Bën ca a. A. E se nën aq shumë lule do t'i kem sytë të mbushur me dhe. Okej, okay, um kjo është një poezi nga Anne Perrier, që e ka përkthyer Urim Nerguti dhe unë e solla për juve kështu, mm. papritmas e pa kujtuar. Sepse thotë i vetmi trishtim është që ta dish se ditë si duhet. Po ja pra jam. I vetmi trishtim është që ta dish se ditë do të hapen si zambak nga thellësia e kohës. Se dashuria në zemrën e njeriu Do të vazhdojë t'i shpalosë trëndafilat e saj, se bukuria, si dikur, do t'i parfumosë hapat e udhëtarit, e se nën aq shumë lule, do t'i kem sytë të mbushur me dhe. Faleminderit. Okej, okay, tani vjen Sharadio për uh, juve goca. Do thotë që do vdesim një ditë, do na Do na e, ashtu. Edhe do të vazhdojnë pastaj ata që janë gjallë, të bëjnë gjëra që po bëjmë ne tani. Të luajnë lojëra në radio për shembull, në vitin 2000. Jemi një vajza. Jo. A në ka 2300-a? Është një gjë që. Këtë gjë. Unë e kam prenotuar për 2400. Okej, në rregull. Ehm, jo pra, nuk është send. Nuk hahet goca. Është diçka e gjallë. Jo. Çka ke me mua më Lori? Është diçka që e bën njeriu. Është një gjë që e bën Altini. Ej, doja të bëja një prit prit se di për ata që na ndjekin ndërkohë. Ah. Do ta them, do ta them, jo, do ta vetëm do ta them. Jo, Atëherë pyetja është kjo, në cilin qytet italian do të luhet ndeshja? Itali Shqipëri. Në cilin qytet italian do të luhet ndeshja Itali Shqipëri? 069 20 70 222. Ndërkohë vazhdojmë me sharadion. Pra, është diçka që e bën njeriu apo jo? Ja? Hi. I vullkanit. Jo pra goca jo. Ja. Çfarë është kjo që mund të preket ajo që ka mbetur? Kis kisi. Oh. Kis kisi. Loja deri te anagrama është, pastaj kjo pjesa këtu i mpin. Mishi tretet. Kocka mbetet. Goca okay, po ju them dikur, dikur kanë qenë të fuqishëm. Tani nuk ekzistojnë më. Madje madje deri në atë gradë. Ikim? Ikim. E mbyllim klubin e mëngjesit këtu, miq të dashur, do të ritakohemi nesër mbas 21 orësh këtu në Club FM 104. Ju lëmë në shoqërinë e Orgesa Zaimit, e cila do të vijë në Music Box, programi më i mirë muzikor në radio. Audioslave do ta mbyllë për sot me Like a Stone. Bye. Ju pafshim, kalofshi bukur.